Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa Hvala Allahu Đelešanu koji nas je sakupio, okupio i poživio ponovo na Mubareć mjesto da nastavimo govoriti o njegovim lijepim menima. A prošli put smo započeli govor o jednom Allahom te barek vetala imenu koje glasi tijahi. Ti ar što u prijevod značenja jedno značenja je blagi gosti a što smo kazali još ta su značenja poznata. Navodili smo to više značenja. I ti sahi bio. To jest, ali u značenju bi bilo onaj koji ne požuruje sa kažnjavanjem. Zatim smo kazali da, je, da su činjaci kazali el el onaj koji voli da olakša i želi da olakša svojim robovima. Ne želi im poteškoće. Čini stvari lahkim. I, znači, druga, druga značenja. O tome smo govorili, govorili smo šta su učinjaci kazali kada se odnosi na Laha Tebare Kvetala, a zatim smo počeli pobrajati plodove koji proizilaze iz poznaje ovog veličanstvenog Allahovog subhanahu wa ta'ala imena. Pa smo došli do suneta poslanika alaihi sallatu wasalam, primjeri njegove blagosti sallallahu alihi wasaleme, prije svega znači su bezbrojni. Jako je teško pobrojati, izdvojiti i nešto znači posebno učiniti u predavanju kada govorimo i želimo istaći poslanikovu sallallahu alihi wasaleme blagost. Međutim, mi ćemo večeras sa Bog da pokušati navesti nekoliko primjera koji obuhvataju poslanikovu sallallahu alijih veselem blagost prema poroci, ženama, prema prijateljima, neprijateljima, prema monaficima, prema otvorenim ja, ja, e, jasnim neprijateljima, prema onima koji su znači u sukobu sa kojima imamo rat, i znači druge primjere. Sve iz razloga kako bi mi uistinu spoznali život poslanika sallahu alihi vseleme, znači kakvim karakteristikama, odnosno osobinama je bio okričan poslanik šta je to što ga je krasilo, koja je to osobina koja je najviše bila prisutna kod poslanika alihi sallatu u svakodnevnom životu. Prošli put smo naveli predaju od Malika ibn Huveirisa radi anuhu da je došao sa skupinom kod poslanika sallallahu alihi vseleme i zadržao se 20 noći i ovu predaju bilježi imam Buharija. Znači došao je kod poslanika da ga poslanik poduči i njega i tu skupinu i da nauči nešto o vjeri kako bi se vratio nakon toga i opominjao, odnosno prenosio to korisno znanje na svoj narod odakle dolazi. 20 dana, odnosno 20 noći je bio skupa sa poslanikom sallallahu alihi vseleme i opisuje poslanika kakav je bio tih 20 noći i 20 dana s njima. Pa kaže وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا I bio je poslanik s.a.v. milostiv i blag prema nam. I blag prema nam. Mi danas kada god pokušamo da imamo neki odnos, neki posao sa nekim, pa ako to potraje par dana, ljudi, ljudi nas prepoznaju i vide ko smo i šta smo. I nakon toga, nakon toga ti daju ocjenu. Zato učenjaci govore da bi znao ko je kakav druž se s njim na putovanju, odnosno putuj s njim, pa ćeš vidjeti. Znači putovanje, putovanje je dio poteškoće i će ja zaba pa ćeš vidjeti kako će to čovjek podnijeti. Pa naše hađe kada krenu odade na hađ, svi su sretni i radosni, rastavljaju se suze radosnice, odlaze da obave tu veliku dužnost kako bi se vratili znači sa hađa kao da su od majke tek rođeni, međutim tek nakon povratka sa hađa već su oni spoznali ko je kakav ko je kakav posao, koji putuju sa autobusom. Početak je lahak i svi su veseli. Međutim, čim prijeđe se granica Bosne i Hercegovine, počinje malo jel, teškoća na putovanju, pa čovjek, znači, ako nema sabora kod sebe, dolazi do izražaja ti njegovi postupci. I onda ljudi, znači, imaju mišljenje na osnovu toga ko je kakav. Ali vidite ovdje poslanik sa Allahu veseleme, kako ga opisuju da je bio kane rafiqa. I to je osobina koja je krasla poslanika. Da je milostiv, da je milostiv i da je blag i da je blag prema svim onima koji ga, koji ga odnosno koji su tu u blizini poslanika sallallahu alihi wasallam. Zatim drugi primjer od Sada ibn Abi Vakasa radi anhu se prenosi da je došao jedne prilike Omer, pogledaj taj primjer, je došao jedne prilike Omer radi anhu tražeći dozvolu od poslanika da uđe kod njega. Međutim, kod poslanika sallahu alijih vasadame su bile prisutne neke žene, kako kaže su predaji, da su znači ispomena Kureš. Ali dok je on kucao i tražio dozvolu za ulazak, čuje da s tom povišen glas žene. Podigle glas, poslanik se sallallahu alijih vasaleme ne čuje, žene se čuju i traže, zahtijevaju od poslanika sallallahu alijih salame mnogo, znači što šta, od stvari, znači ili odgovora na pitanje koje postavljaju. Pa kada su čule, na da sad poslanik sallallahu alijih se, kada su čule da Omer, njegov glas, traži dozvolu za ulazak u kuću kod poslanika sallallahu alijih vseleme, sve su šutjele. Požurile su da se prekriju i zaklone hijabima, prije nego što uđe Omer radijalanu. Međutim, kada je Omer ušao, znači, kod poslanika Allahu alihi seleme poslanik prvo što je učinio nasmijao se. Kad je ugledao Omera. Zamislite sad, znači, situaciju. A Omer radijalan uči poslaniku, znači dovolj kaže Allah ti učinio, znači cijeli tvoj životan, život radosnim, sretnim. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem čudan je primjer kaže ovih koje su kod mene. Kaže tako su podigle glasove svoje, obraćala se, ali međutim kad su čule da ti dolazi tražiš dozvolu, kaže sve su sve su šutjele i požurile su da se, da se e, sakriju, odnosno da se pokriju, da se pokriju. Pa kaže Omer radi Allahnu u tom trenutku, kaže Allahu poslaniće, one su preče da imaju to proštovanje od tebe, a ne od mene ko sam ja, znači da se one boje mene. Pa je znači upitao, znači u tom trenutku je kazao poznatu rečenicu, o neprijateljice samih sebe. Zar se bojite mene, a ne bojite se Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam. Nama je sad dokaz ovdje šta su one kazale. Kažu ne. Ne boji se Allahovog poslanika, sallallahu alihi Kaj tebe se bojim. Jer si ti, kaže, kakav u opisu ovdje, kaže, brže se naljutiš. Jer brže se ljutiš od poslanika, sallallahu alihi veseleme I zatim kažu, grublji si od Allahovog poslanika, alihi salatu vseleme. S to se ne može razgovarati. o to se ne može tražiti. Pogledajte, znači, kako su opisale poslanika, sallallahu alihi veseleme a kako su opisale Omera, radi Nakon toga, poslanik govori o najpoznati dio hadisa koji svi mi dobro znamo, o Omere, nikada ne kreneš ulicu, a da šeta ne krene u susret tebi, a kada te ugleda ne pobigne drugu stranu. Razumijete? Znači, e, Omer je bio poznat po svojim osobinama, ali isto tako je poslanik Alijeslatu Veselam bio prepoznatljiv po ovim osobinama. Da je bio blag, umiljat, da su ljudi uživali u njegovom prisustvu, isto tako oni koji su zahtijevali, tražili bilo šta, poslanik sallallahu alijih veselam koji je bio u mogućnosti, automatski bi to davao svima onima koji određene stvari traže. I ovu predaju bilježi imam Buharija. U ovoj predaji je došlo znači da je poslanik sallallahu alijih veselam ono što pravi problem određenim ljudima koji se malo više posvijete samom tekstu hadisa jeste da su spomenute žene u hadisu navedene kao žene iz plemena Kurejš jel, što obuhvata veći i širi pojam žena. Znači nije došlo precizno da su to bile žene poslanika ali to wasalam. S druge strane, oni koji ubacuju šubhe u vjeru, poput šija, šija uzme ovaj dokaz u vrijeđanju kao, kao ako oni kažu, ovo su bile žene poslanika sa Seleme, a Omer ih nazvao takvim imenom, neprijateljice sami sebi, kaže onda Omer je vjernik, jer je uvrijedio koga? Ajšu radi anha. To su njihove šubhe. Onaj koji nema šarijasko znanje, teško da se može odoprijeti ovakvim šubhama. Osim da kaže ono što je čuo do sada, da to je nemoguće. Da se na takav način nešto da... Zatim, kažu da je ovo osobina ovdje poslanika alijih i veseleme kao u našem nekom žargonu da se pribojavao i bojao koga? Omera. i žena. Da je imao strah od takvih osoba. Razumijete, to opet opis poslanika sallallahu alijih vesel onako kako mu ne i ne priliči. Ni se može tako pogledati kako izvrću riječi i hadisa poslanika sallallahu alijih veselem. To su njihove šubhe. S druge strane šubhe oni koji pokušavaju dozvoliti miješanje muškaraca i žena oni koji nisu mahremi. uzmaju ovaj primjer. Jer su tu bile žene ko? Žene bez mahrema. Iz plemena Kureš. Sam poslanik sallam. Ulazi Omer, one se pokrivaju. Skrivaju. Kako njima odgovoriti? <clears throat> To je jedan od odgovora. Znači, učenjaci kažu da ovo može znači imati značenje, sami tekst, povod da je desio se događaj prije same objave hijjaba, pokrivanja. To je jedno značenje. Drugo značenje je da su žene koje su se znači požurile pokriti hijjabom, da su žene poslanika sallallahu alejhi ve A ostale su već bile pokrivene. To je drugo značenje. Pogledaj ulema kako to ulema fino pojasni, da nemaš problema u shvatanju vjere. S treće strane, znači kao treći mo mogući, jeste da su žene bile otkrivene, ali su požurle se zaklone, odnosno bile su pokrivene, a požurle su zaklone gdje da pobjegnu od Omera radijelu Anu iza zida. Jer se hiđa može uzeti znači, u značenju da je zid. Nešto da čega se zakni, jes pregleda, neće se ti sakriti. Da stup požurle se sakriju. Zatim sljedeće značenje da su žene bile otkrivene, da su im se lica vidjela. Da su im se lica vidjela. Žene koje su žene poslanika i koje nisu žene poslanika. Kako to? A ispravno? Nismo imali ništa. I to kažu, da je moguće i to da bude. I da je ispravno to značenje. A kako ćemo ga mi sve da je ispravno? Kaže Ibn Hajar Rahmetullah Ali, o posebnosti poslanika sallahu alijih vaselem je bila i ta da je mogao gledati ženu, znači tuđinku u lice. To je posebnost poslanika sallallahu alaihi Da se mogao samiti sa takvim ženama. Poslanik alaihi sallatu wasallam. Mi nisam poput onih beduina kad je došao poslanik dijeli one prilike, to ćemo navesti poslije dijelio i metak i on dođe i kaže o Muhammede budi pravedan. Pogledajte, to je prvi hriđa koji se digao u vremenu poslanika sa Vasaleme. Zato što nije mogao ni shvatiti ni razumjeti ko je poslanik sa Allahu Zato kažem od posebnosti poslanika sa Allahu alijih je i ta da je mogao gledati strankinju u lice, da se mogao samiti sa strankinjom kao što mu je bilo dozvoljeno, a njemu je to od njegovih posebnosti kakva? da ženi više od četiri. Nikom više nije dozvoljeno, poslaniku je bilo dozvoljeno. I zatim da ženi i žene bez dozvole staratelja. A nama to nije dozvoljeno. Ni jedno, ni drugo, ni treće, ni četvrto. Osim u određenim situacijama, prva i druga situacija. Razumijete? Znači, s ovakvim e, komentarom nema dileme. I zato je potrebno sa poslanika sallahu alihi seleme, kada se iščitavaju, i čitaju, ako ne možeš da shvatiš i pojmiš nešto ti je čudno, pitaj učenog. I učenik će ti pojasniti, razjasniti, nakon toga nema, nema dileme. <clears throat> Zatim od enesa radi Anhu, Enes ibn Malik radi Anhu, nam prenosi da je poslanik sallallahu alijih veseleme jedne prilike, znači bio sa ashabima, a iznenada se je zaletio jedan beduin i uhvatio poslanika sallahu alihi vseleme od traga slijeđa i povukao ga za ogrtač. Kad je toliko silovito i jako da je poslaniku sallahu alihi vselem se ukazalo, znači crvenilo na vratu. Znači, koliko tu, znači, trza je bio da je poslaniku sallahu alihi vseleme to ostalo. Poslanik alaih sallatu veselam, znači ashabi, šta ashabi rade? Ashabi su odmah spremni da izvuku srbi da zaštite poslanika alaih sallatu iz zubaju prema poslaniku. Sa poslanikom se ne može poigravati. Međutim, poslanik ali sa se to učinilo i desilo, okrene se i samo se nasmiješi. I samo se nasmiješi. I onda nakon toga je naredio poslanik sallallahu alijih vaseleme da tom insanu koji je tu učinio i koji je tražio od poslanika Allahu alijih vaseleme da mu udijeli, da mu dadne nešto od imetka koje mu je Allah dao, kazao je Znači dajte mu nešto. Ovaj primjer, znači bilo koji primjer koji ćemo mi navesti, samo se postavi u tu situaciju da se to tebi dešava. U tramvaj, na javnom mjestu, trolejebus, na čarši. <laughs> Subhala, kako bi se mi ponašali? Bez uzetak, <laughs> Svi mi. A s druge strane ćemo koliko smo daleko od ponašanja poslanika sallallahu alihi wasallam. Vidjet ćemo na kraju kako učinjaci navode tri, osobine, odnosno tri šarta da bi čovjek bio blag. Ako je ispuni, uistinu je blag. Ako nema ti šartova ako sebe, nije blag, makar se upirali prstom govori ti si blag i ti sam o sebi, znači imao fino mišljenje govori si blag. Ovo, ovo su te stvari i situacije u kojima se pokazuje taj stepen blagosti. Jer je poslanik sallahu alihi posla poslan marsalnake illa rahmeten ila alemin. kao milo svim svjetovima. S druge strane, poslanik sallallahu njegov cilj je bio dava. Uvijek, znači, da dostavi na najljepši način da pridobije srca. I ovo što je on učinio ovdje, on nije što nije bio mogućnost da nešto uradi, subhanallah, kako ga ši opisuju. Poslanik je bio najhrabri, najsnažniji, najjači. Kuvet, ako je kome Allah uslišao, do uslišao je poslaniku, ali islatu wasalam. Imao je onoga koji je kao na njegovoj strani. Šta god da zamoli, on bi mu dao. Brdo zlata, brdo zlata, dolinu zlata, dolinu zlata. Sve bi mu Allah došano dao. Ali pogledajte, pored tih svih mogućnosti, poslanikov život je ovakav. Njegove osobine su ovakve. Zanim se da mi imamo te opcije i te mogućnosti. I da smo mi na takvom mjestu. Šta bi mi danas sve poželjeli? Da Allah uništi sve neprijatelje islama u jednom trenutku. Jel tako? I da ostane grupa vjernika. Spašena grupa, skupina i idemo u svi. Razumijete? Ni to poslanik nije učio. Nije učio takvu dobu. Nije htio. vidjet ćemo primjere gdje je govorio gospodaru moj, prosim, mom narodu, uistinu ne znaju. Subhanallah. Na Uhudu. Buharija bilježi nakon znači samog ranjavanja poslanika alaih vaselam. Na Uhudu, znam se ranjen poslanika alaih sallatu wasalam. Neprijatelj šta? Prelazi se, znači, iz one faze gdje su ashabi poslanik bili u pobjedonosnoj fazi u poraz. Sve se, znači, okreći. Poslanik sallallahu ve veseleme uči dovu gospodaru moj, oprosti mom narodu, Uistinu ne znaju. Subhanu na Huneinu i nakon Huneina ima Ahmed bilježi da je istu tu dobu proučio poslanik sallallahu alihi wasallam. Zamislite danas da mi kažemo Bože oprosti Srbima, oni ne znaju <laughs> ovo što su radili muslimanima. U puti i napravi put. Ova znači u smislu ima e, značenje da se upute napravi put. Ta milost da im se ukaže tako što će Allah put napravi put pa ti postane vraća. Ko je spreman tu da uči? Je li teško je pomisliti? <laughs> kako je teško izgovoriti. Ali pogledajte život poslanika sa Seleme. Znate koliko je ashaba pognuo u tom trenutku, u tom danu? Znate li koja je velika ashaba koji je preselio u tom danu? I nakon svega toga poslanik uči tu da subhanu. Mislim, to je neka veličina. To je nešto što se ne može opisati. Va inneke le ala hulukin azim. Allah što vam kaže. Zaista si ti najljepši čudi naravi. najljepšega Hlaka. Ne Mi možemo samo pokušati biti. <laughs> pokušati biti. A poslanik Ali Svatvoslav se ne može ne može znači u potpunosti slijediti. Jer je to nemoguće. Naveli smo primjer malo prije kada je došao Beduin i kazao poslaniku sallallahu alijih vaseleme budi pravedan Muhammede budi pravedan Muhammede poslanik kada je dijelio nešto on mu je došao tu da mu skrine pažu budi Budi pravedan, suhala. Pa, poslanik da bude pravedan. Pa sam poslanik Alisa je slanka pa kaže, ako ja nisam pravedan, ko je pravedan? Da li postoji neko ko je pravedan, subhala? Iako mi vjerujemo su svi ashabi kakvi, svi su bili pravedni. Ali ako ja nisam pravedan, ko je onda pravedan, kaže poslanik sa I ti si siguran, ti si siguran. I ne sikiraj se što bi što uskraćeno, zbog toga što sam ja pravedan. Poslanika alaih sallatu wasalam. U tom trenutku ashabi su htjeli znači da, da, učine nešto s njim. Međutim, poslanik Allahu alihi wasallam je kazao pustite ga. Jer ovakav nastup, kada neko dođe i kaže u pristup poslanika ili direktno poslaniku, to ukazuje njegov nifak, licemjerstvo. I ashabi odmah pomišljaju to munafik. Jer u mekanskom periodu bili su samo vjernici, mu'mini i nevjernici, mušici. Dok u medijinskom periodu pojavljuje se treća grupa. Pojavljuju se ehlu kitabi i kršćani i židovi, ali se pojavljuju i munafici. I čim nisi zadovoljan s poslanikom sa njegovim poslucima, njegovim dijelima i riječima, halas, to je pokazatelj posmi javno ako to ispoljiš, da imaš nifaka ili da si potpuni munafik. I zato ćemo vidjeti puno primjera su shabi u ovakvim trenucima odmah pokušali sukati svoje sablje i osjeći glave takvima. Ali ko je taj koji je zaštitio takve? I svoje blagosti prema njima. iz rahmeta i želje da budu pravi, iskreni vjernice poslanik sallallahu alihi wasallam. Nije dozvoljavao da se ubijaju. Pogledajte drugu stranu, nekim tekstovima dolazi, znači, ne bi želio da ljudi počnu pričati da Muhammed ubija svoje drugove. Subhanallah. To su mudrosti koje govori poslanik sallallahu Da mi u našim situacijama, džematima, ne tek tako, znači kad dođu ljudi, prigrle, ulete, pa poču raditi nešto što nije ok, nije u redu, znači kosi se sa propisima šarijata i kuranskim hadijskim tekstovima, ne smiješ ga izbastati. Jer taj isti može sutra posjetiti sumnju i fitnu a i drugi čečvi kakvi su. Razumijete? A svi ovi postupci, to je Allah Đelšanu predodredio, odredio prije stvaranja. Iz svih tih postupaka se mora uzeti pouka i poruka. Kako bi znao se ponašati u životu. Kako bi vođe znala se ponašati. poglavari, emiri, u svojim džematima, u svojim zajednicama. I zato Allah Đelešanu kaže لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ I zato vi u poslaniku, alaih salatu wasala, imate najljepši uzor. Nema emira, nema poglavara, nema šehova, nema alima, nema, nema muđahida, nema. Usve, najbolji uzor svima nama je poslanik sa sebe njegov život. Svi ostali griješe, svakog se uzima i odbija, osim poslanika sallahu alihi wasallam. I pogledajte ove e, prelijepe primjere. Iako se dešavalo vremenu poslanika sa Osalem, ali je to sve hikme zbog čega se desilo. Odgajali se ljudi na osnovu ovih primjera i dan danas odgajaju. Kada god neko spominje ove primjere, znači izlači neke koristi i pouke za umno poslanika sallallahu alihi wasallam. Poslanikova milost prema zarobljenicima. Imamo primjer od Ebu Hurire radi Allah anhu da je rekao poslao je poslanik sallallahu alihi vseleme u pravcu Nežda jednu izvidnicu, jednu grupu konjenika, pa su zarobili jednog čovjeka iz plemena Benu Hanife. To je bilo jako veliko pleme tada u to vrijeme. Pa su ga doveli u Medinu poslanika sallahu alihi vseleme, a ovo što kaže u Medinu, to ima posebno značenje, vidjet ćete na kraju hadisa, gdje su ga zavijezali za jedan od stubova ispred mešida poslanika sallahu Zavezali ga, doveli ga i ostavili tu. Zatim je izašao poslanik sallahu alihi vseleme, prišao čovjeku i upitao, što ima kod tebe sumame, jer je njegovo ime bilo sumame, Pogledajte, znači, učenjaci kažu u komentaru ovog hadisa da je bio jedan glavešina. Nije bio običan čovjek. Bio je vođa. Pa poslanik sa selam ga pita što ima kod tebe. Kaže on, kod mene je dobro. Zatim kaže, ako me ubiješ Muhammede, ubićeš onoga čija je krv na cijeni. Šta je htio tim reći? Htio je zaprijeti po jednom govoru učinjaka poslaniku sa seleme, ako mu ubiješ sam iz velikog plemena, doći ljudi da se osvijeti. Kao da zastraši. S druge strane kaže, ako mi kaže oprostiš, oprostit ćeš zahvalnome. Zahvalan će ti biti. A kako želiš blago i metak, traži koliko god hoćeš, ja ću ti ga dati. Hoće se otkupiti. Tri, tri stvari nudi poslaniku sa Prijeti, velikodušno da ga pusti ili, ili da on da znači meta kako bi ga poslanik sa Allah pusti. pustio. Međutim, poslanik ga je ostavio, došao je narednog dana, upitao ga isto, on je odgovorio znači istim ovim redoslijedom, pa je poslanik Allahu alijih došao treći dan, zatekao ga isto znači njegovom stanju i pitao ga što ima kod tebe danas i on ponovio znači isto. Znači tri dana uzastopno. Zatim je poslanik sallallahu ve vseleme naredio pustite se mamu, oslobodite ga. Imao je vrijeme tri dana da živi, da gleda kako se shavi ponašaju. Kako se poslanik Ali Satva sam ponašao. Znači bio je na javnom mjestu isturen, gledao što se dešava, zbio. Zarobljen. To je stanje u kojem si ti ponižen, zarobljen si, ne znam šta, svaki dan te dolazi, ispituju, pitaju, što ima novo kod tebe. jesi samo protiv nas. I on je to sve posmatrao vama I kada je poslanik Salasana naredio ga oslobodio da ga puste i kaže poletio je. Istrčao s tog mjesta. U blizinu Mešida, odnosno bila jedna palma, u blizini jedne palmi gdje je pokušao, znači što prije se okupao i onda se vratio Meši poslanika sa Seleme i kazao Ešhedu en la ilaha illallah ešhedu enne Muhammeden abduhu wa posvjedočio, prihvatio vjeru, prihvatio din. Zaista zarobljenik subhanala. Zato što odnos koji su shabi imali naspred njega je bio lijep. Poslanik Allahu alijih wasalam na lijep način je postupao s njim. I na kraju ga subhanala oslobodio bez bilo čega da mu je dao. A mogo je znači tražiti. Oslobodio ga je. Pogledajte ove rečenice. Kaže su mame nakon svega toga. Muhammede, tako mi Allaha nije mi bilo odvratnijeg lica na zemlju od tvoga lica. Subhanallah. Zatim kaže, a sada mi je tvoje lice postalo najdraže i najljepše od svih lica. Znam se te trenutke, čovjek zatvoren, zarobljen, nema izlaza, nema spasa, njegovi daleko, znate li gdje je neđuto, <laughs> od Medinije on izgovara ove riječi tu u kratkom periodu. Zatim kaže, tako mi Allaha, nije mi bilo odvratnije vjere od tvoje vjere. A danas mi je tvoja vjera najdraža vjera. Pogledaj teću stvar, kaže. Tako mi Allaha, nije mi bilo odvratnije zemlje od tvoje zemlje, a danas mi je tvoja zemlja najdraža. Medina. Poslanika sallahu alihi Ovo mogu samo velike ličnosti koje Allah Đelešanu nadahne i učini da budu kudvet, da budu uzori za sve one koji dolaze nakon, nakon njih. Zatim primjer Džabira ibn Abdullaha radi Allah znači ovaj prije, eh, hadis koji smo naveli Buharija, sve sahih hadis koji navodimo. Džabir ibn Abdullah govori kako se vraćali nakon jedne bitke sa poslanikom alaih salatu bili su umorni, iscrpljeni, pa su u jednoj dolini poželjeli da se odmore. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio znači da se vojska odmori. I svi su kaže pokušali da potraže neki hlad kako bi se sakrili. I poslanik alejhi ve je tako ispod jednog drveta osjeo i zaspao. U jednom rivajetu, ovaj hadis bilježi Buharija, u ovom rivajetu stoji da je došao Beduina, u drugom mušek i sukao sablju poslanika sallahu alijih veseleme koja je bila okačena drvetom I pružio prema glavi poslanika sallahu alijih se te situacije. Poslanik otvara alijih veselam oči. Otvara oči, prvo što ugodu, znači sablja i mušrik. Ili beduin. I beduin nevjernik i mušrik isto. Razumijete? mogućnost da ga ubije. U rivajetu, znači jednom stoji, kaj da li me se bojiš? Pitanje. <laughs> Kaže, ne, ja se ne bojim. Allah poslani, to je bezlazna situacija, nema šta, nema izlaza, sablja, samo sekunda i gotovo. Kaj ja se ne bojim. Kako bi se vi ponašali? I to je stvarno teška situacija bila. Međutim, u drugom rivajetu stoji da je upitan, znači odmah upitan, ko će te spasiti od mene? Ovdje je opet pokazatelj koliko je poslanik sam sam bio vezan za lađe lišanu. Koliko se ostane na lađe lišanu. Automatski znači, ne bojim se, jer se bojim samo Allaha. S druge strane ovdje znači kada je upitan ko će spasiti? Allah. Niko drugi, Allah. Ako ko možete spasiti, Allah. Ako neće te spasi, ako nije odrijedio, znači spas, niko te spasiti neće. I nakon toga, nakon toga mušik ne zna šta se dešava. Uglavnom sad on leži dole, poslanik ima sablju u ruci. Ko će ga spasiti poslanika sa Međutim, u završnici hadisa stoji da je poslanik sa pustio tu osobu, oslobodio je. Ništa nije učinio, suhala, ništa. Znači sa koliko je tu bilo, koliko bi to ti istinski lavova islama poletjelo, znači do osvijeti se. Poslanik sam sam zabranio. Nije dozvolio. Vakidi, poznati istoričar islama, kaže da je ovaj čovjek primio islam. Vratio se svom narodu. I da je njegovim sebebom mnogo, mnogo ljudi primilo islam vama. To su primjer poslanikovog sam života. Situacija, gdje bilo ko drugi da se nađe daleko, daleko bi znači bio od ovoga na čemu je bio poslanik sallallahu alihi Zatim primjer poslanikove sallallahu alihi je neizmire milosti i blagosti prema munaficima. Glavešina svih munafika u medinskom periodu je bio ko? Hm? ja, Abdullah ibn Ubej, dalje. Abdullah ibn Ubej ibn Salun. To je znači glavni munafik. Poglavar svih munafika. Osnova licemjerstva. Osoba koja je najviše Izjetila poslanika alaih u wasalam. Ashave poslanika, fitnaroš. Sve, sve, sve najgore znači je kod njega bilo prisutno. Subhala ali imao sina koji se zvao kako? Abdullah o kojem poslanik Allahu alijih veselem je samo najljepše govorio. Stalno ga je pohvaljivao. Zove se sin, otac. I to koji je otac, koji je sin. Sin je učestvovao u bitci na Bedru i na Uhudu i svim znači poznatim, poznatim događajima. Za njega kažu učenjaci da je preselio ko šehid u bitci na Jemami u vremenu halife Ebu Bekra 12. godine po Hidži. Pogledajte života njegovog, a kako je okončao njegov otac. Što znači danas koliko god, kako danas ljudi ne mogu da shvati da dijete može biti bolje od roditelja, ili da je nemoguće, znači da iz porodice nekakve ateističke ovakve ili onakve se pojavi neko ko je dobar. Ovo je jedan velik, velik primjer takvima. Da onaj koji je bio, znači, glavni munafik ima jednog od najboljih, najboljih ashaba poslanika Allahu alijih vasalama. Koji je Allah Jelšan počastio, pogledajte što je on došao. Znači sad rezime svega. Radio je što je radio poslanik sallallahu njegov otac. Poslanik sa alejhi njih vesele znači danas kada imamo mi u situaciju da neko to sve radi što su radili poslaniku, što mi poželjeli? Ma gotovo, po kratkom postupku, ne volja nas više zijeti, šalhamdulillah. Allah dozvolio, može. Međutim, ashabi su to pokušavali i htjeli, međutim, poslanik je to zabranjivao. Ali ovdje je interesantno da je sam Abdullah, sin svog, znači oca, došao poslaniku sallallahu alihi vseleme kaže La in la bi resi O Allahu poslanić, ako želiš ja ću ti lično njegovu glavu donijeti, subhanu. Zamislite tog imana. S druge strane, ljubav prema poslaniku, ali i slam, ljubav prema istini, prema Kur'anu, a vamo znači koliko u srcu ima odbojnosti i prezira prema onima koji je zijete poslanika Ali Islatu wasalam. Znači bio je spreman na to. Dokazao je svojim riječima i htio je djelom. Poslanik Ali Islatu što radi u tom trenutku? Da li dozvoljava? Ne, pogledajte ove veličanstvene rečenice. Kaže, la, walakin bir wa ahsin suhbete. Nikako, nemoj to činiti nego budi dobar prema svome ocu. Budi dobar prema svome ocu. Dobročinstvo mu čini. I lijepo se s njim druži. Subhanallah. Zamislite, vođa monafika, subhanallah. Poslanik zna da dolađe Haber došao, ko je, šta je. A Ashabi svi znaju po njegovim spoljašnjim dijelima ko je kakav je. Poslanik i svoje blagosti, svoje milosti, samilosti prema takvima zabranjuje da se ubija vođa munafika. Da se ubija vođa munafika. Učenjaci kažu da postoje tri uslova za blagost, odnosno kod koga se nađu tri osobine, takav je uistinu blag. I sve tri osobine su spomenute u jednom kuranskom majetu, u suri Al Imran. Gdje Allah Đelešanu kaže u 134. ajetu وَلِقَاذِمِينَ وَلْعَافِينَا afina anin nas, wallahu U prijevodu značenja i oni koji su u sržbi savladaju. وَلْعَافِينَا afina nas i koji ljudima praštaju. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah voli dobročinitelje. Znači oni koji su u sržbi savladaju, koji opraštaju, Allah voli muhsine, dobročinitelje. Šta je ovo povezano sa blagošću? U trenutku, daju primjer, kada dođe čovjek, neko, učiniti nepravdu, nanesete štetu, uvrijedite, bilo što od toga što je znači, e, teško da duša to prihvati, ti u tom trenutku ne ljutiš se na tog čovjeka. Zatim to sve što je kazao ti sprešao odmah. Oprostio si. A kaže Mohsin, kako će biti Mohsin ovdje dobročinitelj? kada kupiš hediju ili mu je daš automatski ili je pošalješ preko nekog. Osoba koja je spremna i koja ima ove tri osobine, kažu istinu je takva osoba, osoba ta koja je blaga, koja ima rif kod sebe. Gdje ćemo ovo naći? Od kojih osoba? Kod poslanika sallallahu alihi wasallam. Prošli put smo naveli primjer koji bilježi ima muslim, a imam Buhari isto u drugom rivajetu. Od radi da je jedna grupa židova tražila dozvolu da uđu kod poslanika sallallahu alihi vseleme, pa je poslanik sallallahu alihi vseleme dozvolio da uđu. Pogledajte kako su oni, i oni kada su ulazili u, u, prostoriju kod poslanika sallallahu alihi vseleme, požuru su kažu, e, samo Alijek, smrt tebi, nije salamu alikom nego smrt tebi. Poslanik sa sedam ali Ajša je shvatila, razumjela značenje i odmah kaže wa alijekom usa wa la'ne i neka je na vas isto tako je prema vama smrt i Allahovo Đelešanu prokljestvo. Pogledajte, uzvratila. Kaže poslanik sa o Ajša, polako, Allah je blag, Allah je blag Inna Allahe rafiqun. Wa yuhibbu rifq. I voli blagost u svim stvarima. Sad se ona čudi. Što bi se mi čudili. Ali Allaho Poslaniče, zar nisi čuo šta su kazali? Kaže, ja sam čuo dobro. Ja sam odgovorio, va I vama. <laughs> Isto. Oni koji su ušli, to su bili najveći neprijatelji Islama i muslimana i poslanika sallahu alijih vasalem. Gori su bili od mušika. Mekanskog perioda. Samo su čekali trenutak. Stalno su, znači, pokušavali poslanika sallahu alijih veseleme ezijetiti, ubiti, ili znači od onih stvari koje su stalno spotkarili s njim i ashabima poslanika sallahu alijih veseleme Ali pored svega toga poslanika alaih sam postupa onako kako postupa. Zatim sljedeći primjer poslanikove sallallahu alijih vseleme milosti prema neznalicama, džahilima, koji nisu naučili vjeru, nisu se podučili vjere. I zato čovjek ne treba da požurije, vidjet ćemo kako ćemo završiti ovo večerašnje predavanje. E, u, vam je primjer od Enesa ibn Malika gdje prenosi da je bio jedne prilike u džami poslanika sallallahu alijih vseleme i ashabi kada je ušao jedan beduin i pomokrio se na sve džamije subhanu. ste sad ovdje puno braći. I ulazi čovjek i to radi isto u džamiju. Kakva je bila naša reakcija da ne znam ovaj hadis uopšte. Nama je jedan šep govorio, kaže, bio jedan čovjek iz Indije, poznat daja. I znate kako je ta velika gužva, daleko su kupatila WC. Jako teško doći, znači u tim trenutka su gužve velike. A već imaš jak pritisak. Jer čovjek nije mogao više da se suzdrži i pored kabe. Kad ljudi kad su ga ugledali šta radi, toliko su ga izudarali i pretukli, da je jedva preživio. Jedva preživio. Šta radi taj čovjek? Vraća se u Indiju, ostavlja islam. Napušta islam. Prihvata kršćanstvo i postaje jedan od najpoznatijih misionara koji je pozivao kršćanstvo. Znači, kada, kako može čovjek da djeluje na osobu, subhano da ostavi, Allah, Allahov kadar je to, ali imaju, za kadar imaju esbabi, uzroci, da se nešto desi. Ovo su bili Musmani uzrok njegovog napuštanja vjeri. U ovom trenutku kada je Beduin ušao, kada je to učinio, kada se je pomokrio u mešidu, u jednom rivajetu ashabi su povikali, uh, čudno nešto. Drugo da su skočili i krenuli prema njemu. A poslanik Selem je požurio da kaže, pustite ga, nek završi. <laughs> Subhano, nek završi. ne da mu kaj, pa nije to sad vrijeme, pustite ga, nek završi. I kad je insan završio, poslanik sallahu alijih veselam ga pozove i kaže ovi naši mešćidi, Allahove kuće, u njima ne priliči, niti je dozvoljeno čovjek mokri. Niti da nanosi bilo kakav vid prljavštine. Ove Allahove kuće su uspostavljene, uzimke zbog čega? Kako bi se Allah veličao, kako bi se namaz obavljao i Kur'an u njemu učio. U njima učio. To je bio, znači, odgoj poslanika sallahu alijih vasalama insana. U drugom rivajetu, kada je poslanik sallahu alijih vasalama, znači gore i dole oba dva rivajeta, se je poslanik na kraju na da se donese kofa vode i polije preko tog mjesta i mjesto postaje čisto. U drugom rivajetu stoji nakon što je znači kofa se prolila vode, poslanik sallallahu alejhi ve je kazao: "Zaista ste vi poslani da olakšavate, a niste poslani da otežavate." Suhanovat. Danas se većina raje poigrava svojim riječima. Kao olakšica, olakšica, nas sve. Treba znati, treba znati, znači imati mudrost i hikmet i znanje kad ćeš tu olakšicu prihvatiti. Šta je olakšica u stvari? Ovo su te olakšice. Kada je poslanik sallallahu kazao ostavite ga. Pustite ga. Kad završi, tad ćemo ga podučiti. Pa ga je poslanik sallallahu alihi wasallam podučio, podučio na takav prelijep, prelijep veličanstven način. Gdje mi, koliko god bili sad opet teško to nekako shvatiti. Znači danas, najbolji primjer govori kada bi se to desilo danas u našem pristupu, kako bi reagovali. Da li bi uopće imali, smogli snage prije čovjeku kazati par lijepih riječi? Ili bi ga uhvatili i izbacili <laughs> preko praga džamijskih vrata? Zatim imamo primjer blagosti poslanika sallallahu alijih veseleme prema osobi koja zna da je nešto haram, a želi da je učini subhanu. Primjer mladića koji je došao poslaniku sallallahu i veseleme tražiti da mu dozvoli ono što Allah zabranio. A to je bio blud. Pa je kazao Poslanić je dozvoli mi da učinim blud, da učinim zinalog mladić. Pa poslanik alejhi alihi vseleme ne kori insana, jel dakle, pa to je Allah žan zabranio, pa dječi oni koji čini zinalu, kakva je kaza, bičovanje ako nisi bio oženjen, ako se oženjen, kamenujem te do smrti, pa niz prijetnji od strane Allah koje koji su došle, požuriš da kažeš takvu osobu. Nije poslanik i sve tako nije postupao. Poslanik sallahu alihi vseleme ga pita, da li bi bio zadovoljan da drugi učini zinalog sa tvojom majkom? Kaže ne. Da li bio zadovoljan da neko drugi učini zinalog sa tvojom sestrom? Kaže ne. Kaže isto tako ljudi ne voli, niti želi da neko učini zinalog sa njihovim majkama, njihovim sestrama i njihovim tetkama. I pogledajte nakon toga. Poslanik Allahu alijih wasallam stavlja ruku na glavu tog mladića i uči dovu gdje kaže gospodaru Oprosti mu njegove grijehe. Suhanala. Ovo je nešto stvarno teško čovjek da može pojmiti. Gospodaru, na znači, je čovjek pita da je blud. I ti učiš gospodaru, oprosti mu njegove grijehe. Očisti njegovo srce. I sačuva njegov spolni organ. U bukvalnom prijevodu. Odnosno, udalji ga, zaštiti ga da ne učini zinalog. Imam Ahmed, kako bilježi rivajet, kaže nakon toga mladić nikada se nije osvrtao za nečim. Nema više fitne nakon toga. Allah poslanik se alejhi ve selleme je na tako lijep način uputio insana na pravi put, podučio ga propisima vjere. I svega toga mi treba da uzemo, uzmemo pouku. Zato nakon svih ovih primjera čovjek posebno mi. Prošli put smo kazali živo na prostorima gdje ljudi su daleko od vjere. Ljudi su u očini džahili, neznalice. Ima i oni koji inade i znate neće da prihvate vjeru. Ima i oni koji su nevjernici, nemuslimani. Sve znači imamo u našem društvu ove kategorije koje smo večeras pobrojali. Trebamo uzeti pouku kako se prema svima njima obhoditi. Kako njih pozvati? Zato daja je svaki od nas. I ti, i ti, i ti, i ti. Svi smo daje. Pozivače Allahu Đelešanu. Onoliko koliko imamo znanja. Toliko da podučimo druge. Prvenstveno, znači, što je potrebno jeste da se bude blag. U prezentiranju, donošenju, ukazivanju i upućivanju, znači, određenih ljudi ka istini. U hadisu koji e, e, prenosi Enes radi da je poslanik sallallahu alijih veseleme kazao Jesiru valatu asiru Olakšavajte, a nemojte otežavati ljudima. Wabeširu valatu nefiru Donosite im radosne vijesti. Koje su to radosne vijesti? Da je Allah Đelešanu pripremio dženevska prostranstva za svakoga onoga koji se bude odazvao pozivu Allaha i njegova poslanika sallallahu alihi wasallam. Pa džennet, u džennetu to, u džennetu to, u džennetu to, u džennetu. Nemojte ih rastjeravati, nemojte ih tjerati, kaže poslanik sallallahu alihi Pričajte ljudima ono što njihovi mozgovi mogu shvatiti i razumjeti. A nemojte pričati ljudima ono što ne mogu oni pojmiti. Razumijete? I to su metode u davi. Kako doći do određenih ljudi kako im dostaviti Allahu te bareke ve onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dostavljao. Imao primjer Musa ali salatu selam svima nama pozna, toliko se puta spominje. Kogod drži drs od davi, spominje Musa ali salatu selam i njegovog brata Haruna. I da je Allah Đelešanu poslao najvećem silniku tog vremena, najvećem tagutu, Da li postoji danas tagut poput njega? Poput faraona? Ovo je bio najveći tagut koji javno traži da mu ljudi bade čine. Da je on gospodar svjetova. Allah Đelešanu zna ko je faraon. Zna kako će okončati, kako će završiti, gdje mu je vječno boravište. Zna ko je Musa, ko je Harun. Zna njihovu misiju zna u šta pozivaju. Ali Allah Đelešanu da poduči umete i narode koji će doći nakon njih kako se treba obhoditi prema takvim silnicima, zalimima, tagutima. Kaže Allah Đelešanu Idheba ila fir'aune innehu taga. Vas dvojica se fino zaputite kod faraona, ali znajte, vas dvojica kod faraona, a onda Allah što obavještava ko je faraon, a oni ga znaju. Onaj koji je silnik, sve granice znači prešao. On je takav, kod njega idite. Pa zatim kaže Allah Đelešanu فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا I blagim riječima mu se obratite. Blagim riječima mu se obratite. na jedan fin način, blag način, ljubazan način. Zašto? Jer kada se obratiš nekome sa blagošću, ljubaznošću, nježnošću, postoji veća šansa i pri, mogućnost da ta osoba prihvati ono što ti nudiš. Ali ako ti dođeš na jedan grub način, pozoveš čovjeka, neće takva osoba prihvatiti. Neće prihvatiti. Zatim kaže Allah zbog čega to tako da vi postupate? Znači odite kod njega, kažite mu da on ima svoga gospodara, da će mu se vratiti, da postoji ženeti i džehennem i jedna i druga će se kuća napuniti. Samo to saopštite, ali kako? Kako da mu saopštite? Na jedan fin način, blag način, ljubazan način. Pa kaže Allah Đelešanuhu, la'allahu Može on to prihvati. može se opameti. Možda se opameti. Ili kaže, evo jahša, ili će se prepasti, pobojati. Allahove sile, Allahove snage, Allahove moći. Shvatiti da je on niko i ništa, a da je samo moć u Allahove ruci. Faraon vi znate da on nije to prihvatio, da je nastavio se ponašati kako se je ponašao, međutim, ovo je poruka za one koji hoće da dostave ljudima vjeru, da pričaju Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri, kako na koji način se obraćati, kako pozivati, kakve metode koristiti. I onda kada vidimo danas kakve metode sve koristimo, opet možemo zaključiti smo daleko od ovih metoda na kojima je bio poslanik sallallahu alihi wasallam. Primjer Nuha alihi salam. Abdullah ibn Mesud radi Anhu kazuje kao da vidim, kaže, sada poslanika sallallahu alihi seleme kako kaziva ili kazuje o jednom od poslanika koji su bili prije. Poslanik je pričao, Kur'an je došao, znači o kazivanjima koji su bili prije i koji će doći nakon nas. O prošlosti i budućnosti i sadašnjosti. Zato vjernik vjeruje u gaib, U sve ono što je došao u Kur'anu i sunetu poslanika sa Allahu. wasallam. Kaže, pričao jednom od Allahovih poslanika kojeg je njegov narod toliko pretukao da mu je znači počela krv da se lije iz njegovo lice. Pa kaže taj poslanik je uzeo, znači počeo samo brisati, kaže krst, sklanjati sa svoga lica i govorio gospodaru moj, oprosti mom narodu, oni ne znaju. Buharija bilježi hadis. Zavisno to, <laughs> subhanallah. Učinjaci kažu, pošto ime nije spomenuto koje je ovdje bio, taj poslanik, koji je bio poslanik Nuh. Jer ima Mahmed navodi drugi rivajet, odnosno e, drugi rivajet postoji u kojem stoji da je, kaže, jednog od prijašnjih naroda, Nuha, poslanika, znači Nuha, pretukao njegov narod toliko da se on nesvijestio. Pa kada je došao sebi, pručio je dovu, gospodaru moj, uputi moj narod, zaista oni ne znaju. Zamislite, tog stanja. Nama su uzori pet najodabranijih poslanika, ko su? Junus, Jusuf. <laughs> jes, jes, pet najodobranijih. Rekli smo za Musa, rekli smo za Nuha, ali selam. Reksu za poslanika Mohameda sam sam, znači mnogo, mnogo primjera. Svi su oni bili, znači, takvi koji su bili okićeni sa osobinom blagosti. Uzviše Allah Žešan kada kaže za Ibrahima, a mi danas najviše volimo citirati Ibrahima, da je bio umet, jedan, on na jednoj strani, svi na drugoj strani. Međutim, kakav je bio Ibrahim a.s. Kaže Allah Đelšanu, inna Ibrahime la halimun, awahum munib. Zaista Ibrahim bio Halim, blag, sažaljiv i odan Allahu robu. Nježan, predan Allahu subhanahu wa ta'ala. To su bilo osobine Ibrahima a.s. I mnogo je primjera znači kako, kako se on obhodio prema svom, prema svom narodu. Danas postoje ljudi, braća, koji mala žišan podari određene funkcije, položaju u društvu, da upravljaju drugima. A pogledajte što kaže poslanik sallahu alijih vasaleme, a Aisha radi Allah prenosi. Kaže poslanik sallahu alijih vasaleme, Allahu moj, ko preuzme funkciju ili neku od funkcija nad mom, nad mom umetom, Kaže, pa im oteža i ti otežaj njemu. Uči dovu poslanika sallallahu za svakoga onoga ko otežava umetu poslanika sallallahu alejhi ve Pa kaže Allahu moj, ko preuzme neku od funkcija u mom umetu, pa bude blag prema njima i ti budi blag prema njemu. I ova hadis je također, znači, sahih bilježi ima muslim. Zato, dragi brate, ako te la počasti, možeš ti da budeš nekada musafir sa trojicom, dvojicom, pa te kažu ti si nam emir, pa ti počneš otežavati. Znači te stiče la, ova poslanika sa saleme. Ako te la počasti da si učitelj u nekoj škola, potežava svojim učenicima, znaj da Allah Đelšanu to ne voli, nego voli blago i zalakšaš njima. Ako upravljaš nekoj firmi pa ima svoje radnike, isto tako. Isto tako, ako im budeš otežavao, Allah će Đelšanu otežati tebi. A ako budeš blag, Allah Đelšanu će biti blag prema tebi. I bilo šta, bilo šta, bilo gdje, ako imaš takvu funkciju, takav posao, moraš biti blag, znači u svemu. Iz svih ovih primjera vidimo da treba biti blag prema svima. Ali ko je onaj koji najviše zaslužuje našu blagost, lijepo obhođenje, na lijep način da im se obraćamo? Tko? Naši roditelji. Znači, ne trebaš da pobrkaš lončiće, pa da budeš blag i da nastojiš biti blag prema svima ovima koje su mi naveli, a da zapostaviš svoje roditelje. Oni trebaju biti najljepši ili najljepša slika tvoje blagosti. Najljepša. Bili vjernici, bili nevjernici, bili munafici, bili silnici, bili oholnici, bili kakvi, ma kakvi da su. Prema svima njima moraš biti blag, ako su još vjernici, još veća blagost treba biti prema njima. Još veća blagost. Fela teku lehuma uf, uf. I nemoj da im kažeš uf, Allah Đelešanu kaže, naređuje da se samo on obožava. وَقَدَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَا Samo Allah se obožava, niko drugi. وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا I naređuje isto tako dobročinstvo s roditeljima. Znači, nakon obožavanja Allah dolaze roditelji, odmah. Njihov hatar. A ako vas budu navodili da učinite grije, grije, nemoj se pokoriti u tome. Ali dalje nastavi da budeš do, dobročinite prema njima. U tome se neš pokoriti. I to na lijep način, da pojasniš da ti je gospodar zabranio, da njima pravo dao, znači nakon obožavanja s onim drugi koji se poštuju, cijene, na najljepši način da im se obhodiš. Sve to pojasniš, ali Allah glavni nakon toga stavi. U tome nema pokornosti. A u svemu drugom, i u svemu drugom ti obaveza da budeš pokoran svojim roditeljima. Da ih slušaš, da ih poštuješ i cijeniš. Nakon roditelja dolazi ko? Dolazi tvoja porodca, tvoja žena, tvoja djeca. Još u vremenu kako on živimo, gdje je vrlo malo sabora, <laughs> gdje je vrlo malo sabora, puno iskušenja, velaja i nedaća, čovjek zaboravi na te osnovne stvari i osnovne obaveze prema svojoj poroci i u ponašanju i u svemu drugom. Tako da treba čovjek da posebnu pažu usmjeri ka roditeljima, poroci, djeci, prijateljima, komšijama, rodbini, rodbini. Prema svima njima, znači na lijep način. E, kada smo pobrojali sve ove lijepe osobine koje su krasile poslanika sa odnosno situacije u kojima je bio blag, sve te osobine treba pokušati primijeniti u našim svakodnevnim odnosima, naspram roditelja, naspram porodce, djece, prijatelja, familija, kolega na poslu, bilo gdje da se nađe šahi, na ulici, tramvaju, trolebusu. I onda vidite da ono što smo na početku kazali, da je blagost najljepša stvar, kako kaže poslanica seleme, kome bude data blagost, datu mu je svako dobro. Što znači kome bude uskraćena blagost, uskraćeno mu je svako dobro. I nema znači onufa, grubosti. To treba znači čovjek da zanemari, osim u nekim situacijama u kojima je takva osobina poželjna, ali mi ne živimo u takvim situacijama danas. Danas je ova situacija gdje trebaš biti blag prema svima i ljubaza prema svima. Ako misliš tuđa srca pridobiti, ako misliš da ljudi prihvate i da budu upućeni na pravome putu, zato molim Allah subhanahu wa ta'ala slučajno oni koji slijede poslanika ali salatu wasalam u potpunosti. Koji će biti okričeni svim onim pozitivnim osobinama koje su krasle Muhammeda ali salatu wasalam. Molimo ga da nam podari uspjeh u našoj davi, u našem ophođenju s drugima, da mi budemo sebe svakog dobra, a isto tako da nas zaštiti da budemo sebe svakog zla. Molim ga da uputi naše roditelje, naše prijatelje, naše komše, našu familiju, da nas sve okupi u dženevskim prostranstvima, sa kojima on Tebare Kvetala upravlja, raspolaže i koji je on Tebare Kvetala pripremio za sve odabrane bogobojazne robove. Subhanak Allahum hamdika, šedan la ilaha bolik tubulik.